odvajajući nas od crkve, sile tame, izazivaju u nama veliku žeć. Isto kao kad bi nas ovdje u ovoj sali zatvorili, vodu isključili, U nama bi postepeno jedna potreba za drugom odpadao, pušači bi brzo zaboravili na cigarete, narkomani na svoje narkotike, fantazeri na svoje fantazije, zaljubljeni u svoje ljubljene i onda bi procesi krenu i danas podsjećaju na one naše prirodne, najdublje potrebe. Prvo bi krenula glad, pa bismo onda sve manje razmišljali o onim viškovima na našim trpezama, uobičajeni viškovi, pa bi se i žeć pridružila glad i sve manje bi razmišljali onim napitcima koji nam zamjenjuju vodu. I tako dan za danom, možda jedan ili dva dana, onda bismo vrijeme mjerili satima, pojavila bi se ona najdublja potreba tjelesna potreba za hlebom. Sve više bi razmišljali o njemu, o hlebu i uz nju potreba za vodom. Ne bismo razmišljali ni o čemu drugom do hlebu i vodi. Pritisnuti prirodnom potrebom i žeću. Ali ima jedna još dublja potreba, prirodna potreba duha za živim hlebom i živom vodom. Međutim, sile tame, odvajajući nas od crkve, a danas to nekako previše lako biva, predajemo se bez jednog metka, nijednom onako pošteno ne udarivši neprijatelja, nego se vrlo lagano predajemo, utapajući se u festivalske močvare i sa velikim užitkom, zabavljajući se, osmjehujući i pjevajući, pijemo mrtve vode pakle. Odvojeni od crkve, mi žeć ne možemo da utolimo. A problem je u tome što ne znamo da postoji živa voda, i onaj koji je donio. Ne znamo da ona teče, da je ima i onda žeć, izazvanu žeć, pokušavamo da utolimo mrtvim vodama pakle. A svaki gutljaj te mrtve paklene vode izaziva još veću žeć, još veću potrebu. I tako ulazimo u pakleni krug. Sve ove bolesti zavisnosti, braće i sestre, potiču otuda. Od nepijenja žive vode. I zaista, svi oni koji su izvan crkve, prebivajući u tom mrtvom prostoru usled ovih ili onih dejstava, oni se kreću u tom mrtvom, paklenom krugu, bolujući od raznih projava bolesti zavisnosti. Danas kažemo i čujemo, govore nam ljudi koji su upućeni u te stvari, da se heroin našem narodu po blagoslovu narkobosova, a narkobosovi su medijumi satanski, međutim od samog satane potpuno prezreni. Jer satana nikoga ne poštuje kako bi mogao da poštuje bilo koga kad nije ispoštovao onoga kome priliči svaka slava, čast i poklonjenje, Dakle, i narkobosove ne samo što ne poštuje, nego ih prezire, a oni njegovim blagoslovom daju našem narodu heroji. To je blagoslov besplatno. Ako treba, naloženo je dajte im besplatno. Neka umru, neka crknu. Neka ih nema. A pored heroina, braći i sestre, imamo i mnoga druga korita na kojima se naš narod, evo vidimo, vrlo rado okuplja, pokušavajući da ugasi žeć, a samo je još više produbljujući, a ne gaseći. Vidimo da oni koji napajaju naš narod mrtvim vodama pakla, znajući da je žeđ velika, a ponavljamo, svi koji su isključeni iz života crkve, oni su zatvoreni, njima nema izlaska, jer samo u crkvi postoje otvorena vrata. Sve izvan crkve je hermetički, kako kaže Ava Justin, zatvorena grobnica, dakle zatvoreno, nema izlaska, a kretanje, može da se odvija samo u dubinama preispodnje i kroz prostor podnebesje. Dakle, dozvoljena vožnja na demonskim kolesnicama. Možeš da pojašeš nekog palog angela, da uđe u tebe i njegovim paklenim energijama da te vozi kroz podnebesje i kroz preispodnju. To je dopušteno ali i taj prostor je ograničen i hermetički zatvoren. A blagodati nema, žive vode nema. Izvan crkve nema, braćo i sestre, ni kapi žive vode. Neki koji ne poznaju crkvu, a misle da je poznaju, očigledno i sami imajući neku iglu u veni ili trag u nozdrvi, imajući istina izgled pobožnosti, ali i trag u nozdrvama, napajajući se mrtvim vodama mrtve vjere i pobožnosti, dozvoljavaju i nekako propovjedaju da izvan crkve postoji mogućnost da se voda nađe. Međutim, oni koji su zaista tu vodu ukusili, živu vodu, drugačije tvrde, svi sveti oci, bez izuzetka od svetih apostola, pa do našeg ravnoapostolnog vladike Nikolaja i savremenih otaca crkve. A i zašto bi je bilo izvan crkve ako je u crkvi ima dovoljno za sve. Otkud ta sumnjiva potreba da voda teče izvan životodavca? Otkud ta potreba da Boga tražimo izvan njega? Sigurno otuda što ga nismo prepoznali i što u njega nismo istinski povjerovali. Stoga što u nama, zbog naše gordosti i neposlušnosti i nepažnje i nemara, ne djeluju sile precizne sile Duha Svetoga, koji bi nam vrlo moćno ukazao na izvor žive vode. A na one koji su poslušni crkvi, njenom učenju i propovjedi, gospodnja i gospodnjih apostola, Duh Sveti počiva i usmjerava ih, vrlo precizno ih dovodeći na istočnike, ukazujući im na te okeanske količine žive vode, privodeći ih svetoj crkvi i svetim živonosnim tajnama Oni koji su izvan crkve, braće i sestre, oni svoju žeđ, žeđ je nemoguće izbjeći. Oni pokušavaju, dakle, da ugase mrtvim vodama. I svijet, znajući za to, tačnije duh ovoga svijeta, ili još tačnije duh satanin, on zna da čovjek mora nešto da unosi u sebe. On ne može da živi bez nečega. Mora nešto da pije, nešto da jede. E, čitave industrije i sve te moguće proizvodnje, ta hiperprodukcija, ona počiva na toj, da kažem, isprovociranoj žeđi. Odvoj čovjeka od crkve, i pokreni proizvodnju, oni će sigurno doći. Žeđ je velika i glad je duboka. I znajući za to, oni nas već zanimljivo pripremaju od decembra za ona posluženja koja će organizovati u julu mjesecu. Evo i na ovim našim živonosnim prostorima u ovoj našoj svetoj Crnoj gori koja je prepuna istočnika besmrtnosti. A svaki hram, braći i sestre, svaki sveti prestol jeste istočnik besmrtnosti. Ne obraćajte pažnju, brate mi. Nemojte. Pustite. Dobro, sići ćemo. Ukazuje i mačka na istočnih besmrtnosti. Mačke, vrapci, žabci, to su učitelji, je tako, inteligencije 21. vijeka. Oni se već u decembru pripremaju i pozivaju nas da obratimo pažnju i obećavaju da će u julu organizovati ozbiljno dešavanje, da će nas napojiti izobilno mrtvim vodama pakla. I tamo se kaže da već 12. 12. tačno u 12. treba obezbijediti sebi mjesto na tom pojilištu. A oni će se do tada poprinuti da iz pakla, iz raznih podzemlja, iz raznih okutnih obreda dovedu do ovih naših prostora dobru, izgusnutu, mrtvu i paklenu vodu. I to će se sve nazvati velikim i krupnim imenima određenih festivala i koje kakvih događaja širom naše obale, mada se taj plamen već proširio i širom naše svete Crne Gore, jer i na sjeveru ljudi imaju potrebu žedni su i gladni, pa i njima treba servirati i njih treba pojiti. I tako mora da bude, a bit će još teže, bit će još gore, jer ovo nije sve, ljudska priroda ima ogromne potencijale, ogromne sile, a one ako se uznemire, braćo i sestre, onda će nemir da bude baš veliki. Kad se duša uznemiri, pa kad ima mnogo uznemirenih, onda dolazi do velikih nemira, svjetskih razmjera. I takvih nemira je bilo, evo vidimo i sami da se vatra samo širi, žarišta nova se otvaraju i naša planeta polako ulazi u onaj apokaliptični sumrak, kako ga naziva arhimandrit Rafael Karelin, za koji mnogi neće biti spremni, i za koje naši narkotici neće imati dovoljno snage da pokriju svijest, jer će ti događaji prevazilaziti naš stečeni, narkomanski, fantazerski imunitet. A u svemu tome a u tome jesmo, vidite, i sami kao narod, uveliko smo ušli u taj prostor. Evo čujemo ovih dana da nam djecu u osnovnim školama već obučavaju oni koje su prethodno nekim intenzivnim kursevima mrtve pobožnosti obučili jogini, I naša djeca u osnovnim školama već u s položajima pokušavaju da uđu u nepoznate prostore duha, a kao takvi mladi, nezaštićeni, naivni, ovakomisleni, postaju vrlo lak, plijen i vrlo ukusan zalogaj za čovjeku ubicu, za onog ljudošte iz preispodnje. Oni koji poznaju njegove namjere kažu da mu nema svađeg zalogaja nego kad dijete proguta i sa tijelom i kostima u tim satanističkim obredima gdje prinose djecu na žrtvu, a posebno mu je drag ukus djetinje duše, djetinje uma, volje i srca. Tako da znate da u našim školama već prodiru i na taj način, ne samo na taj, ali ovih dana smo čuli da neki učitelji, profesori već djecu otvoreno uključuju u ta polja, čak i kroz muzičko vaspitanje provlače neke tehnike meditacije. To sve govori, braći i sese, da su sile tame ozbiljne u svojim namjerama, duboko prodrle u tkivo našeg narodnog bića. Međutim, i pored svega toga, iako je situacija poprilično zaoštrana, naša majka crkva poziva nas još jednom i danas da joj priđemo i da je čujemo, da je poslušamo. Tačnije da poslušamo gospoda našeg Isusa Hrista, spasitelja i izbavitelja i on nas ovih dana, u ovom periodu prepogovljenja, dakle u polovini praznika, jer ovo je sve jedan praznik, vidite i sami, od Vaskrsenja pa sve do Pedesetnice, to je jedan praznik. U drevnoj crkvi, kad je uključivanje u crku bilo moguće samo apostolskim metodom, da su se dveri crkve otvarale samo apostolskim ključevima i samo oni koje, koje su apostoli uvodili bili su članovi crkve. Danas u hramove ulazimo i sa svojim kućnim ljubimcima, gdje oni vrlo često, kao i ova naša mačka, mogu projaviti i veću pobožnost od svojih vlasnika, a tada nije bilo moguće napraviti takav brutalan promašaj, nego se znao ili si ušao u crkvu, ili si izvan nje, a granica crkve bila je jasno obilježena krvlju gospodnjom i ukrašavana krvlju mučenika, jer tada su mnogi i većina hrišćana svoju vjeru krvlju potvrđivali ne samo vjeru, nego i svoju nadu i prije svega i iznad svega svoju ljubav prema Gospodu. I u tom periodu crkve, praznik Vaskrsenja je praznovan sve do Pedesetnice. Tačnije, sav život njihov bio je u tom pashalnom raspoloženju, ali posebno u periodu Pedesetnice, dakle, od Vaskrsenja, pa do silaska Svetoga Duha na apostole, oni su intenzivno prebivali u duhovnom, sozrcateljnom raspoloženju, jedva se dotičući duha ovoga svijeta. Iako su bili u svijetu, ali duhom oni nisu bili od ovoga svijeta, jer duh sveti koji je živio u njima djelovao, odvajao ih je od duha ovoga svijeta. Tako i mi, braćo i sestre, trebali bi da se potrudimo, a Duh Sveti nam je na raspolaganju, tu je On, u crkvi je On, nema namjeru da je napušta, ni On crkvu, ni crkva njega, da nam pomogne da budemo u tom raspoloženju, pashalnom, razničnom, uzvišenom. A u tom prostoru praznika crkva, tačnije gospod naš Isus Hristos, ovdje na polovini između Vaskrsenja i Pedesetnice, to je mnogo važan period, ako ga ne doživimo valjano, onda će sva godina da nam hramlje, braći i sestre, ima da se lomatamo kroz razne datume, odmah će okovi raznih rokova i planova da uđu u naše živote i posle će biti teško, znate, ako ovaj period ne doživimo i proživimo duhovno, čitava godina će biti kritična, znate. Ostavljamo mogućnost da se desi neko čudo, ali i ovo je čudo što je pred nama, ovaj festival svjetlosti, znate, ovo je pravi egzit, znate, nije egzit ono na što nas pozivaju. Ne izlazi se tamo, to jeste izlaz. Ali treba da se pitaš gdje ulaziš kad na ta vrata izađeš. Crkva nam neskriveno otkriva da exit i onaj tamo na sjeveru i ovaj ovdje naš na jugu, da su to rupe, braće i sestre. Na te dveri ulazeći mi kroz rupu propadnemo i nađemo se u oblasti tam, okruženi demonima ili demonizovanim ljudima. Ulazimo u potpuno paganski prostor. I ovo danas što se dešava oko nas, to je, braćo i sestre, paganizam, znate, ne treba tražiti sad mnogo nekih novih izraza i uključivati sociologije, psihologe, antropologe da se time bave, to je paganizam, pa paganizam, znate. Nije to prvi put da se dešava u ovoj formi, da, ali ne prvi put i crkva se ne srijeće prvi put sa paganima i duhom paganizma. Tako da i našem vremenu otvara dveri i poziva nas da izađemo u onoj pravoj exit atmosferi i da se nađemo u prostoru čiste svjetlosti i da ispijamo. Ne koje kakve koktele u paklu spravljene, nego da ispijamo živu vodu pobožnosti. U tropavu prepolovljenje koji ovih dana pjevamo u crkvi, govori se da je ta živa voda koju je Gospod donio, pozvavši sve one koji su žedni, zapravo voda pobožnosti, blagočestija, voda e, istine, znate, voda pravoslavlja. Pa kaže, kogod je žedan, neka dođe meni i pije, i vodu koju ću mu ja dati, e, ona će u njemu postati izvor vode koja teče u život vječni, čudesna voda. Ne kao ova voda, opet njime stvorena, jer on je, braćo i sese, tvorac i ove vode. Međutim, ova voda koju nam on daje je voda blagodat i voda koja napaja dušu, brazde duševne, jer mi imamo i dušu, ova voda napaja tijelo, a ova tvarna voda, takođe blagoslovena, ali voda blagodati, ona napaja dušu, ona gasi duhovnu žeću. I ovako, valjalo bi da imamo makar malo kulture, pa kad ulazimo u ove prostore, minimum koji možemo da prinesemo jeste da isključimo naše mobilne telefone ili da uzmemo u opciju bez zvuka. Bez e, ljutnje je treba da smo naoružani velikim strpljenjem jer narod koji dolazi u naše hramove jeste narod koji dolazi iz ludnica, tako da ne možemo odmah očekivati neku visočiju pobožnost, obzirom da nam je narod teško, bolestan i crkva eh, ima veliko strpljenja, mi ukoliko smo sveštenici crkve, to strpljenje takođe treba da imamo, ali s druge strane i da pozovemo na ushođenje i na jedno sazrijevanje, na jednu duhovnu da. kulturu, jer ipak crkva želi da njena djeca budu fina, kulturna, pobožna, otmena, budu gospoda duhovna. Naravno, to se stiče vremenom, obzirom da smo došli iz divlje ili totalno divlje paganske atmosfere, tako da provuče se i poneki ovakav zvuk neblagovremen u svakom slučaju. Ko je žedan, neka dođe meni i pije. Gospod, braće i sestre, izgovorivši te riječi u one dane, kao vječni Bog, Jer on je to izgovorio u vremenu, ali te riječi dolaze iz vječnosti, znate. Govoreći sa Fotinom, sa Marijankom, on se njoj, braće i sestre, obraća kao onaj koji dolazi iz vječnosti. Sama vječnost poziva nas i nudi nam se voda vječnog života, koja se ulijela u našu prirodu, koju je Sin Boži primio, tako i sjedinio u svojoj ličnosti, u svojoj, kako to crkva ističe, bogočovječanskoj čovječanskoj ipostasi, ta voda vječnog života, to je sami vječni život ulio se u našu prirodu. I naša priroda, pazite, ljudska priroda postaje to izvorište. E, ne tražimo mi više život izvan ljudske prirode. E, on je potekao ne iz kamena, znate, i ne izvlačimo ga mi iz e, tvorevine, znate Nema potrebe više da čovek ni previše jede, ni previše puši, znate, ni previše da ušmrkava. Nema potrebe više ni da previše gleda televiziju. Nema potrebe da previše putuje, da previše misli, da previše uči, da previše istražuje. To je sve e, bila potreba palog čovjeka do proćenja Božije i gospod u svojem e, domostroju, on je i dopuštao sve to. Znate i sami čega sve nije bilo dok nije došao. A od njegovog dolaska i ova poćenja e, stupaju na snagu novi zakoni, novi savezi, jer su nam date i nove mogućnosti. Čovjek prije ova proćenja i čovjek poslije ovapućenja Božijeg e, nemaju ista prava, braći i sestri, iste obaveze. Sve se nekako radikalno promijenilo na bolje. I biti čovjek poslije Boga čovjeka, to jest ovapućenja, znači biti vezan sa njim i iz njega i kroz njega primati život. Tačnije, biti živ u njemu pokušavati živjeti izvan Bogo čovjeka, poslije njegovog ovaploćenja, to je, braćo i sestre, krajnje opasno. I mi danas, evo u 20. i 21. vijeku, očevici smo e, kako to izgleda živjeti izvan Bogo čovjeka. Znači, to je razvijanje velikog ludila i bjesnila. To je danas projavljeno kroz visoke stepene demonske posjednutosti. I danas to treba znati i ne skrivati. Svijet je, braći i sestre, izuzev onog malog stada gospodnjeg, koje ne treba da se boji, jer gospod je sa njim, on je postao medijum demonskih sila Danas, e, posmatrajući ljude koji pokušavaju da žive, pa da kažemo nekako regularno, šetajući se po golf terenima, e, putujući, obilazeći svijet, e, regularno izmirujući svoje obaveze prema državu, obavljajući svoje poslove, stičujući neka znanja, prosto živeći A sve to izvan Hrista, to je, braćo i sestre, po riječima istog arhimandrita Rafaela, kulturni alt. To je pakao u nekoj finoj ambalaži, a pakao je jer u svemu tome nema Hrista, znate, nema ovoproćenog Boga, nema žive vode, nema vječnog života. I takav život izvan njega, to jest izvan crkve, nema nikakvog smisla. A mi okruženi takvom atmosferom, a neutvrđeni i nenapojeni vodama pobožnosti, e, živom vodom blagočestije, pravoslavne pobožnosti i pravoslavnog učenja, vrlo lako možemo da podlegnemo, braći i sestre, i podliježemo. Danas, to je nažalost pravilo, ali slava Bogu ima onih koji uspijevaju hrabro da se katapultiraju iz tih vagona ili aviokompanija, to su danas poprilično udobni letovi, nemoj uopšte da ustaješ sestra stjuardesa će sve da ti obezbijedi. Samo nemoj da ustaješ i nemoj mnogo da pitaš, sve ćemo ti mi objasniti. Jer možemo da postavimo i neko nezgodno pitanje. Zato se oni trude da nas zatrpavaju sa bujicom informacija, praktično nas gušeći i daveći u njima. Tako da zaista ispostavilo se danas malo ko više išta pita, a i to što čujemo ta pitanja, ona, braći i sestre, i nisu pitanje, to je neko trzanje onoga koji, eto, još malo i umrijeće vječnom smrću. To je ambijent u kome mi živimo i Istina je, velika istina, da nije lako opstati u njemu. Zato je mnogo važno da riječi gospodnje i ovaj njegov svečani, uzvišeni poziv, ponavljamo, to je poziv vječnog Boga, jer sve što je vezano za ličnost gospoda Isusa Hrista, sve je, braće i sestre, vezano sa vječnošću. Jer on, iako čovjek, u svojoj ličnosti vezao je vječnost sa našom prirodom, znate. To je tajna, neizreciva tajna njegove ličnosti, e, koja je e, omamljivala sve hrišćane svih vremena, posebno naše svetitelje, naše mučenike i posebno naše e, bogoslove koji su se trudili da nam tu istinu E, otkri u onoj mjeri u kojoj ljudska priroda može da je primi. Posebno su naš sveti vladika Nikolaj i Java Justin ulagali trud da našem narodu, ali ne samo našem narodu, nego uopšte ljudima e, pokažu, prikažu e, ljepotu i raskoš ljudske prirode, u ličnosti Gospoda Isusa Hrista, jer ona, kako reko smo, postade izvor vječnosti. Ona ljudska priroda koja je bila satirana smrću, znate, koja se, zamislite, klanjala raznim idolima znate, u onom periodu paganstva, klanjali smo se, pa i ovoj našoj mački, one je u to vrijeme bile na mjesto ikona, pa smo se i mačkama klanjali, i krokodilima, i kravama, i miševima, znate, i zmijama. I zmijama smo se klanjali. Da. Onda smo se klanjali uopšte tvorovini, zvijezdama, suncu, a preko svega toga klanjali se demonima od ovopućenja gospodnjeg, svi ti idoli, braći i sestre, popadaš. Popadaš oni. E, jedino što možemo da uradimo, da idola koga je gospod oborio, da ga mi ponovo gradimo i podižemo, ali to je, to je poraz. E, umjesto da se poklonimo ljudskoj prirodi, a pritom da se u njoj klanjamo i Bogu, jer je Bog i postao čovek da bismo se, klanjajući se i ljudskoj prirodi, poklanjali i onom pečatu božanstva kojim je ljudska priroda zapečaćena u njegovoj ličnosti, kroz njega primali i život vječni, koji od oca kroz Sina, a Duhom Svetim struji svetotajinskim kanalima naše svete pravoslavne crkve. I samo u našoj crkvi, braći i sestre, zato pogledajte i obratite pažnju, o pravoslavlju se najmanje zna. Znate? Možete zamisliti koliko znaju o pravoslavlju nepravoslavni narodi, kad mi pravoslavni ne znamo ništa. Znate? To je jedan od najvećih fenomena današnjice, nepoznavanje pravoslavne vjere. O svemu znamo mnogo. Evo sad, da uzmemo da pričamo, znali bismo i o ovome i o onome, znate, da dovedemo ljude koji važe za znalci i oni bi nam pričali o mnogo čemu. Međutim, o svetom pravoslavlju ništa ne bi znali. Evo dovedite najučenije ljude našeg naroda. Dovedite ih iz akademija, sa univerziteta, znate. Dovedite i to one najobrazovanije i vidjet ćete da o pravoslavlju gotovo da ništa ne znaju. A to što bi rekli, bolje bi bilo da ne govore, jer na taj način otkrivaju donekle dimenzije svojega neznanja. A i narod ne zna mnogo više. Istina, naša inteligencija najmanje zna, jer Bogu je od gordosti, pa misli da zna i tim mišljenjem sve dalje biva od istine, istinskog bogopoznanja. Ali narod, braće i sestre, ošamućen vrlo malo zna, vrlo malo. Evo ovih dana baš razgovarali smo o tome koliko je ta naša pobožnost e, degradirala, znate, kako je taj neki nihilistički duh ušao i u našu crku, pa e, umjesto da, da govorimo, da se radujemo, da blistamo, da primamo tu vodu uzvišene pobožnosti i svetog životvornog blagočestija, da vladamo, braći i sestri, da se napajamo tim dubokim istinama, sveštenim istinama, da se, da se napajamo njima i da i drugima nudimo, mi spado smo na, na one najniže nivoje, svakako ne pobožnosti, nego nekih doživljaja koji su po prirodi paganski, znate. Sve te naše slave, svi ti naši običaji koje mi i dalje držimo za pravoslavne, to je paganština, braći i sestri. Znate, čoveka koji slavi krstnu slavu, koji, zamislite, nije ni kršten. Dolazi u hram sa svojom porodicom, donosi slavski kovač, nije kršten, zamislite, to su, to su već novi stepeni, nova ushođenja u, u tom pravcu obmane. Jer takav čovjek je obmanut. Nekoga je obmanuo, uveo ga je u prostor, a on prosto ni kršte nije, znam. Ima još jedan koji ga je prevazišao, koji je došao ovdje baš u naš manastir sa kesom e, pšenice koju je kupio u obližnjem marketu, neotpakovana, i došao je ovdje da mi zajedno ne znam šta, ne ni da je skuvamo, ni da je mi ovdje, znate, pripremimo, nego eto, donio je kesu, žito je, nije pasulj i sad i treba ići dalje. A to nije jedan čovjek, znate. To je samo plod jedan od, od mnogih. To nije živa voda. Takvi ljudi nisu pili živu vodu. I oni Iako su tu fizički se kreću u ovom prostoru crkve, oni, braći i se piju mrtvu vodu. A mrtva voda je e, svaka ona koja nije e, osveštana e, pravoslavnom pobožnošću i istinskim dogmatima naše vjere. Može da bude i samo malo odstupanje, i kako sveti oci mudru upozoravaju, baš ta mala odstupanja od istine, ta takozvana poluistina, ona je najotrovnija, znate. Jer živa voda, ona je živa, braći i sestre, apsolutno. Ona je čista i prečista. U njoj nema nikakvih tragova laži i smrti. Ona je voda vječnog života, voda besmrtnosti. A da bi bila takva, ona mora biti istinita, ona bi, mora biti ispunjena istinom, apsolutnom istinom. Ukoliko se mi ne hranimo, odnosno ne pijemo tu vodu u našoj crkvi, pritom misleći da imamo neku pobožnost, to je mrtva pobožnost, mrtva vjera. I da je tako vidi se po dijelima. Takva pobožnost e, ne može da nadahne velika dijela, znate. Nažalost, naš narod to treba da zna, da crkva poziva i nudi tu vodu, kako gospod kaže, vodu blagočestije, znate, vodu prave vjere, znate, čiste vjere. Otuda da i to straženje, znate, i ta upornost svetog pravoslavlja, da se držimo u okvirima istine. A vidite i sami, a opet usred velikog pritiska tame, koji se projavljuje kroz našu gordost, da se o pravoslavlju vrlo malo zna. Vrlo malo. O hrišćanstvu kao takvom i govori se, ali o pravoslavlju vrlo malo. Evo ovih dana gledali smo da je neka ekipa e, američke televizije po prvi put bila na Svetoj gori, znate. I onda vidite da se ljudi nalaze u prostoru koji im je potpuno nepoznat. Oni osjećaju da je to carstvo koje nije od ovoga svijeta i postavljaju krajnje naivna pitanja svetogorski oci, izašavši im u susret, e, snishodljivo su odgovarali, ali znate kako velika distanca se projavila, veliki jaz, znate, između vrhova pravoslavlja i pravoslavne e, mistike, znate, koju Sveta Gora čuva i duha ovoga svijeta. A isti ti ljudi mogli su da vam ponude e, vrlo bogate reportaže iz bilo koje oblasti ljudskog života i interesovanja. Znači, Od prilike o noktima lavova, mogu da vam govore o zubima i, i mijenjanju plombe u čeljustima tigrova, pa onda tako dalje i tako dalje, vi znate, u tim njihovim reportažama koliko se detaljno ide. U stanju su da kamerom prate lava od utrobe njegove majke pa sve tamo dok ne ostari. Imaju čoveka koji će ga pratiti, da ulaze u legle zmija, znate. Da snimaju situaciju na dnu okeana, znate. Da vam šalju fotografije iz kosmosa. Sve to mogu, međutim, o svetom pravoslavlju ništa ne znaju. To govori, braći i sese, da postoje dveri na koje treba ući, a na koja se ne može ući bez blagoslova. A blagoslov dolazi od živoga Boga, vrata otvara, vratar, Duh Sveti uvodi na njih, ulazi se kroz ljudsku prirodu Boga Logosa, a blagovoljenjem Otca Nebeskoga. Tu moćnici ovoga svijeta nemaju nikakva prava i nikakve moći. Tu se ulazi smirenim kucanjem, iskanjem, i traženju. Nažalost, vrlo mali broj ljudi je ušao na ta vrata i to stado je po riječima životodavca malo stado. I mi ako pripadamo tom stadu, braći i sestre, a pripadamo ukoliko svoju žeć gasimo blagodaću Božjom u našim svetim tajnama, ukoliko smo primili svjetlost u tajni prosvećenja i krštenja, ukoliko je ta voda potekla u nama tajnom miropomazanja, ukoliko se sjedinjujemo sa istočnikom besmrtnosti u tajni tijela i krvi, a i pjevamo u crkvi tijelo Hristovo primite istočnika besmrtnosti. Ukusite i vidite. Iako malo stado, ne treba da se plašimo, jer je Gospod sa nama. I ta voda koja u nama otvara izvor, to je vrlo važno naglasiti, istina to već zadire u oblast mistike i duhovnog doživljaja, treba to okusiti, biti tajnik svega toga da bi mogli dalje da razgovaramo o svemu tome, ali iako nismo, jasno je ukazano da ta voda ukoliko je primimo, u nama otvara izvore, iz kojih teku te vode, pobožnosti, kao što su potekli iz naših svetih učitelja. pa I sveti apostoli primivši vodu istinske mudrosti, istinskog učenja, istinske pobožnosti, dakle onog klanjanja Otcu u duhu i istini. Jer pravi bogomoljac, braćo i sestre, pravi sin crkve, jeste samo onaj koji se Otcu klanja u duhu svetom kroz Sina. U duhu istini klanjati se znači kroz Sina ocu, a duhom svetim koji od oca ishodi. To je to sveto trojično polje. Samo si Hristo i hrišćanin ukoliko se tako ocu klanjaš. Ukoliko nisi poklonik oca, ti hrišćanin nisi. Ti možda imaš samo izgled pobožnosti, ali u suštini si paganin i licemjer, jer samo tamo gdje se gleda izigravaš hrišćanina, ali tamo gdje te oko Božje vidi, tamo si paganin. Pred onim koji gleda u tajne srca, ti si idolopoklonik, on to dobro zna. On te gleda kako se klanjaš. A to što meni odaješ pobožnost, to jest izgled pobožnosti, to te ne čini hrišćaninom. To što te ja smatram, proslavljam i veličam kao hrišćanina, to ti neće pomoći na pravednom sudu, ne licemjernom sudu Božjem, jer te oko Božje vidi kao paganin u tajnama tvoga bića, u onim tvojim tajnim skrivnicama srca, uma i volje. Tamo se ti tekako klanjaš idolima, možda svojoj gordosti ili nekom drugom liku koji nije Boži. I ne klanjaš se Otcu u duhu i istini. A naši sveti apostoli, naši sveti oci, primivši tu vodu živu, vodu prave pobožnosti, zaista su i sami postali izvori i izvorišta iz, iz kojih su potekle vode i rijeke mudrosti i blagočestije koje teku u život vječni. I zaista, ukoliko se napajamo, recimo, učenjem svetih apostola, ukoliko se napajamo svetim evanđeljima. A sveta evanđelja, braći i sestre, to vam nije ništa drugo nego rijeka koja teče u život vječni. Potekla iz Marka, potekla iz Mateja, Luke i Jovana. A u njih ušla, braći i sestre, duhom svetim, blagodaću duha svetog, izazvala promjenu i od čovjeka, od ljudske prirode, pazite, zahvaljujući ovaproćenju Božjem, dakle, tajanstvenom sjedinjenju Boga i čovjeka u ličnosti, je pazite, to je mnogo važno, u ličnosti Isusa Hrista. Naš Bog je ličnost. ipostasni Bog. Imamo Otca, imamo Očevu ipostas, Otac je Otac imamo Sina i njegovu ipostas. Sin je Sin. I imamo Duha Svetoga, braćo i sest, i On je ipostas. Duh Sveti je Duh Sveti. Znate koliko, ovako kad, kad blago prođemo kroz naš narod, pa tačno se videte velike rupetine, znate. Poneko ima odnos prema Isusu Hristu, znate, ali kakav? Sektaški i mnogo manji od Jehovinih svjedoka ili tamo nekakvih zanesenih e, pseudohrišćana. Oni imaju, nek vidiš ga navali na tebe, Isus Hristos, Isus Hristos, Isus Hristos, ne može ga skinuti sa šofer šajbe. Ili ga ne možeš išćerati iz kuće. Očujemo jedna sestra, naivno pokušava da ih malo, znate, da ih prevaspita, će da prevaspitaš džavove. Znate to. Gospod je digao ruke od njega, znate. Ti si uzeo da ga prevaspitava. I sad, nikako da izađu. Da? Nikako da izađu. Znate. Neka što neće da izađu, nego oni kroz, kroz tebe isprovociraju te, znaš, pa onda te navedu na tu kao neku polemiku, pa se ti tu nasvađaš tim, tim sparing odnosom. Pa onda pripremaš za sledeći susret drugu strategiju, pa kao počneš nešto malo da skupljaš informacija, da se edukuješ u tom pravcu. I na kraju, ko zna, možda i sam osnuješ neku sektu. Dakle, oni imaju, vidite i sami, Isus Hristos, Isus Hristos. Onda evanđelje, evanđelje, evanđelje, evanđelje. A, mi, braći i sestre, nažalost, Nemamo, znate, nemamo e, taj odnos prema svetoj trojici. Poneko ima odnos prema gospodu Isusu Hristu, ali to je vrlo površno. A prema Otcu nema ga, po, posebno prema Duhu Svetom. Tu je velika kriza. Odnos prema Duhu Svetom, velika kriza, braćo i sestre. Strašna kriza. To nam je Znate kako nam je to? To kao da nam fali, znate, pola, pola lobanje i, i trećina mozga. Znate, tako funkcionišemo. Bez duha svetoga nema života u crkvi. I nedavno došao jedan bračni par, malo neka krize, pa bračno savjetovalište, kao će to najbolje da riješe, oni to najbolje znaju. Dobro, ispoštova smo njihovu namjeru i pažnju. Međutim, šta smo primijetili? Da jedan od njih, nije sad bitno muž, i žena, saslušavši kritiku ovog drugog i iznoseći svoje argumente, vrlo brzo otkri gdje je problem. On je smatrao da njegov bračni drug, e, koji je istina na dobrom duhovnom pravcu, pretjeruje, jer pokušava da uspostavi odnos e, sa crkvom i sa gospodom Isusom Hristom na nemoguć način. On smatra da je taj odnos moguće graditi tako, mnogo, tako da kažemo, realnije, kroz druženje na tom nekom e, socijalnom nivou. Tako, gospod je tada bio, ali sad ti imaš muža, sad imaš ženu, sad imaš posao, tako. Tu se ti projavljuješ. E vidite, a on pripada isto crkvi i, i mnogo je pobožniji od mnogih drugih. Čak ima i neke svoje omiljene autore i bogoslovske pise, mada taj njegov izbor, kako kažu sveti oci, daj da vidim šta čitaš, pa ću ti reći ko si, Po izboru njegove literature i duhovnih vodiča, e, bilo je jasno da će negdje zalutati i eto, projavila se ta rupa. On je potpuno ignorisao mogućnost duhovnog opštenja u crkvi duhom sveti. Između gospoda Isusa Hrista i našeg vremena i nas postoji, braći i sese, ogroman vakum koji mi treba da ispunimo nekim svojim duhovnim doživljajima. Znate šta je to? To je ludnica. Znate. To je ludnica. Koliko nas ima, toliko i ludaka. Jer mi u crkvi duhovne odnose gradimo isključivo raju. Kako? Kako mi gradimo odnose u u našoj crkvi. Duhom svetim. Bravo, Raj. Odlično. Ovo je pogodak. Evo. Mi se, mi se zaista ponosimo to. Naša zajednica i naše bratstvo se ponosi to. Pritom, potpuno je bio isključen pažnjom, nešto je tamo gledao na ona vrata, na, na, na prednji izraz, kako, kako mi to nazivamo u, u našim vožnjama prednja vrata su potrebne, pauza se pravi, međutim... Darko me snimio, tako da... <laughs> je brzo, brzo, brzo, to je, to je mnogo dobro. A nije to od njega, nego smo, tu je, u manastiru je vrlo često, pa manastir tako, duhom svetim, je tako, ne možemo mi ovdje bez duhom svetim. Tako da je Raju samo naglasio ko je domaćin u crkvi i ko nas ovdje okuplja i čijom silom i dejstvom mi gradimo odnos, pazite, lični odnos sa običnošću e, Sina Božijeg. A preko njega, opet Duhom Svetim, poklanjajući se tajnju vapoćenja, gradimo i dolazimo u direktan odnos e, i lični odnos sa Otcem Nebeskim. Znate, Tako da je čitav prostor crkve od ovaproćenja Sina Božijeg, njegovog stradanja, smrti, vaskrsenja i vaznesenja, evo sad smo pred dverima tog čudesnog praznika, koji ako nas zahvati, braće i sese, mi smo završili svaku priču sa ovim svijetom. U koga uđe kvasac vaznesenja, To je kvasac vaskrsenje, ali da li je kvasac vaskrsenje, prepoznaćemo na dan vaznesenja, ta je izašao iz dometa. Korisnik blagodati Božije, trenutno i svaje prilike nikad više neće biti u dometu. Van dometa je korisnika mreža ovoga svijeta. Njega đavo ne može više da, da posjeti, braći i sestri te e, satanske mreže, one ne mogu više da ga uhvate, jer takav čovjek je van dometa. Uhvaćanje je i nalazi se na nivoima praznika, vaznesenja. A od vaznesenja, evo deset dana, duh sveti. I tako se pravi krug, odnosno uspostavlja se carstvo Oca i Sina i Svetoga Duha to je crkva. A u crkvi, braći i sese, mi u 21. vijeku, to je mnogo važno da znamo, baš njegovim djelovanjem, djelovanjem Duha Svetoga, opštimo sa Sinom i Otcem. Sa Otcem kroz Sine. Jer Duh Sveti vlada u crkvi svešteno dejstve, braći i sese. A njegovo djelovanje ono je ravno, obratite pažnju, ovo je mnogo, mnogo bitno, ovo je e, živa voda, braći se, ovo je živa voda. Njegovo djelovanje je ravno po sili, časti, djelovanju oca i Sina. Kad Duh Sveti djeluje, to vam je isto kao da djeluje Otac i Sin. Je li tako, brate? Je li tako? Jeste. Ravnočasni, jedna suština. I onda postavlja se pitanje, a postavili smo ga mi i ovom bračnom paru, ukorivši ga, jer pazite, on je mudrovao potpuno nepravoslavno on pije mrtvu vodu mrtve pobožnosti. Ta njegova pobožnost, kogod da ga je naučio, braćo i sestre, koje god on ime nosio, pazite, duhu svetom, to ime, mož, mogu milijarde da ga proslavljaju, znate, da ga veličaju. Ako ne mudruje duhom svetim, on je za duha svetoga otrov, zmija, jeretik. Kogod da je, pazite, Duh Sveti ne gleda na lice i ne gleda na naše raspoloženje prema jereticima. Ovaj brat je imao a, e, a, e, potpuno ignorantan odnos prema Duhu Svetom. Praktično ga nije bio. I naravno da se po, pojavio vakum koji on ispunio, pazite, čime? Pa najgorim sadržajima, svojim mislima i svojim mudrovanjima. A kad taj prostor pokušavaš da ispuniš na taj način, onda dolaze punjači iz preispodnje. I takva duhovnost, ona je po kvalitetu demonska duhovnost. Tako su vam nastale sve jeresi. A sveti oci su se, braći i sest, krvavo borili da e, sačuvaju, mislimo, u prostoru svoje pastve, i vojuće crkve dostojanstvo duha svetog. Jer duh sveti je ravan ocu i sinu. To je mnogo važno, braćo i sestre, E, zašto ovako podvačimo? Zato što znamo, tu smo, zajedno smo, što kažu, dijelimo i neznanje, ali da, dijelimo i znanje, da po pitanju ispovjedanja vjere najtanji smo baš tu gdje se ispovijeda Duh Sveti, mada nas simbol vjere, naš sveti simbol vjere, obavezuje da ga ispovijedimo. I u Duha Svetoga, Gospoda životvornog, koji od Oca ishodi, koji se, Tijana, Da, koji se? Sa sinom, posle Samo sa sinom. Sa ocem i sinom. Zajedno poštuj i slavi. Znači, ako slaviš oca i sina i duha svetog obavezno, ako slaviš sina i oca i svetoga duha, ako slaviš svetoga duha, nemoj bez oca i sina. Pogledajte naše pravoslavno bogosluženje. Malo, malo, pa slava ocu i sinu i svetome duhu, znate. Otac se ne slavi bez sina i svetoga duha, nikad, braće i sestre. A vidite, duha svetog treba ispovjedati kao ipostas. Duh sveti je duh sveti. Nema miješanja. Nedavno smo bili u jednoj crkvenoj, ajde nazovimo i liturgijskoj zajednici, ali nije se baš pojavila liturgijska svijest gdje su rekli da je duh sveti sin. To je opasna greška. Pazite, to je promašaj koji, ako se ne, ne, ne, ne riješi i ne vrati, znate, u okvire simbola vjere, vodi u pogibiju. Narod koji ne ispovijeda vjeru pravoslavnu, živi u tami, braći i sestre. I onda, žeć gasi mrtvim vodama mrtvih pobožnosti. Evo pogledajte. Danas kogod oće može da nam uvali neku pobožnost, da nas napoji malo. Malo čovek ožednja i ide, znate, na adrese. Pazite, to je takva bijed, znate, to je takva grot e, pravoslavnih hrišćana koji e, po prizvanju treba da vladaju, braće i sestre, da nose strašne sile Božije u sebi, da postanu istočnici e, e, žive vode, da postanu nosioci vječne istine, da, da postanu bogataši, da budu Bogom bogati i druge da bogate. Vidite, mi po prizvanju, ali baš svi, evo ovdje sabrani, svi bismo trebali da budemo duhovni bogataši I kogod dođe u susret sa nam, žedan i gladan, on mora da izađe na pojem, da ga dobro i najedemo i napojimo. Kojom vodom? Vodom blagočestije, vodom prave pobožnosti, da znamo, da znamo ako ništa drugo, da mu otvorimo i da ga uvedemo u prostor simbola vjera. Tim prostorom trebali bi svi braći i sestre vrlo stabilno da se krećemo. Jer crkva nas uči i tome. Dobro, tačno. E, nismo mi prošli kroz sve te faze vaspitanja. Znate i sami kako smo mi došli do crkve. Ali dobro, aj nećemo sad svaki dan o tome gdje smo bili, gdje smo sad. Bili smo gdje smo bili, sad smo tu gdje jesmo. Ajmo da učimo. Znate, crkva je raspoložena. je ona sve. Majka je to poštuje ona svo naše neznanje. Ali ajde sad da ulazimo u istinu. Kako da ulazimo? Ne svojim mislima, ne svojom pameću. Tu se, braći i sestre, naša mudrovanja isključuju. Zato mudraca ovoga svijeta nema u crkvi. Jer vidite, mudrac ovoga svijeta, on tamo sjedi. Jer od njegove mudrosti ovdje nema života. On ovdje ne može da govori, pazite, u crkvi on ne može da uči. On je u crkvi učenik, znate. A mudrost crkve je mudrost duhovna. Učitelj crkve je duh sveti. A on, pazite, to je mnogo važno da razlikujemo, jer mi smo navikli na te neke abstraktne sisteme, pogotovo oni koji su se uključivali u, u daleko istočnu tu amorfnu duhovnost, znate. Oni imaju najveći problem, nažalost mnogi ga i, i nikad ne riješe, da se sretnu sa ličnim Bogom, znate. Za njih je pojam ličnog Boga, znate, to je za njih, znate, strašno. Oni sve mogu, ali to ne mogu. E, ovaproćenoga Boga, znate, to nikako. Napravili su čitav spektar učenja i svako od njih izbjegava dogmat o proćenja. Imate mnoge koji će vam priznati Isusa Hrista kao proroka, kao ovo, kao ono, kao ovakvog ili onakvog, ali kao vaproćenog, zna, nikad. Zašto? Zato što u tajni ovaproćenja sija svjetlost, a oni se te svjetlosti plaše. Zato sveti Jovan Bogoslov kaže, duhom svetim. Čuvajte se, kaže, i ispitujte duhove, to jest učenje. Nisu sva učenja od Boga, a ovako ćete prepoznati je li učenje od Boga, ili od Antihrista. Svaki duh koji ne ispovijeda ovaproćenje Božije, dakle da je Bog postao čovjek, pazite, savršen čovjek, primio ljudsku prirodu, Ako ste bili sinoć na Bedeniju, čitali smo odlomak iz svetog Zlatusta. Znate, kako je moćno, znate, otkrivao tajnu vapoćenja. Ako ne ispovjeda da je ova, ovaproćeni Bog, to je, kaže, duh Antihrista. Kako god mi ta učenja nazivali, braće i sestre, po e, riječima svetog Jovana Bogoslova, a crkva, pazite, ne da ne ispituje Jovanovo evanđelje, nego ga cijeni na poseban način, čak i u odnosu na druga tri evanđelja, znate. Jovanovo evanđelje je nekako posebno, te nategnuto blagodaću. Naravno, sva su Bogom blagoslovena, ali Jovanovo nam otkriva e, tajnu istine na, na poseban način jer kroz njega, kao i kroz sva druga evanđelja, govori Duh Sveti. I on ti kaže, ako ne ispovijeda počenoga Boga, to ti je duh Antihrista. Sto posto, ako mene pitaš. A on je, kako reko smo, e, Bog, braći i sestri. Dakle, šta, šta hoćemo da, da kažemo? Da u crkvi, iako je sin dok smo mi ovdje, dok Zoran sjedi tu, Darko ovdje, Vasilije tu i svi vi, Duh Sveti, e, Sin Boži, dok smo mi ovdje u vremenu, prebiva Nikola. A gdje? Ne? Gdje, gdje, gdje? Mi, mi ovdje sedimo, a on? Sa desne strane oci. Znači, to je mnogo važno, va tamo te simbol vjere sve pokriva. Vaznio se na nebese i sjedi sa desne strane oca. Pazite, vidite šta je crkva, tu čovjek treba da bude spreman. Tu možeš da budeš, e, za crkvu nikakav problem nije, braćo i sve, ona narkomane e, liči vrlo brzo, znate, i one koji su, koji su željni ekstremnih visina, znate, i događaja, sportova, ono ih brzo prihvata, jer ono što će vam crkva ponuditi, znate, nivoji koje ona nudi, znate, oni prevazilaze i ona najoguđa očekivanja koja pokušavamo da, da, da ostvarimo u svijetu. Je li to? naravno, u, u psihofizičkom smislu, jer i tijelo, ali prvenstveno duh treba da, da uđe u te prostore i onda i tijelo prati taj nivo. Naš sveti Maksim Kafsokalivit, on je letio, braćo i sestre, u 14. vijeku, znate. Kućaš ekstremniji, znate, vidiš Kauđer u 14. vijeku kako leti bez ikakvih znate, spravica, kablova, znate, prosto, znate. Zašto? Zato što je on duhom, znate, ušao u taj prostor, znate. To su, sile su se aktivirale u njemu, znate, postao je sabesjednik angela. Pa ništa lakše nego da ga angel uzme i prenosi. Naravno, to je Maksim Kavso Kalivit, da ne bude pokušaja ovdje sa ovih naših lokacija. Sa ovih lokacija idemo sa onim instruktorima, da. on sa desne strane oca sjedi. A vidite, ali taj prostor, a pazite, to je iznad nebesa, sad ćemo u vaznesenju, pazite, u prazniku vaznesenja, prolazimo sve visine. Pazite, angelske visine nisu male visine. Znate. Prolazimo sve činove, imamo te arhangelske zone, znate, pa prolazimo pored svih njih imate zonu načala, vlasti, sila, znate. Imamo tamo gospodstvo, pa prestove, pa imamo heruvimski nivo, pa imamo nivo serafimski, pazite. I naša ljudska priroda, pazite vi, šta smo mi dobili na dar. Naša ljudska priroda ide i prolazi i nadilazi čak i serafimski nivo. I pazite, ovdje dok se mi ljudi otimamo za zalogaj sa krticama i sa demonima, znate, jer mi, pazite na što su nas naveli, da se otimamo sa njima za zalogaj. Znate. Tragedija je tim veća što naša ljudska priroda, znate, ona je tajni ovoploćenje, vaskrsenje i vaznesenje podignute i sjedi sa desne strane Otca. Evo pogledajte ovo, mi sad pričamo nešto što je potpuno uobičajeno za crkvu. Ovo vam je, braćo i sest, mirni tok voda blagočastija. Ovo vam je voda crkve, znate. Ovo što mi sad pričamo, znate, Ovo nije nikakva bura, znate. Ovo nisu nikakvi vodopadi, znate. Ovo nisu nikakve poprave, znate. Ovo nije nepravilno kretanje misli. Ovo vam je tiho, pazite, tiho kretanje voda blagočastija. Žive vode pobožnosti. Ovo što vam pričamo o ljudskoj prirodi, o vaznesenju. Međutim, jesmo li mi navikli na ove gutljaje? Na ovu vodu? Nismo, braći i sestri. Mnogi od vas se prvi put srijeću sa ovim. I šta osjećamo? Osjećamo u isto vrijeme i neku sladost, ali i, i, i napor da uđemo u taj prostor. Jer mi smo navikli na, na druge aranžmane, znate. Nas su navikli da um koristimo na drugačiji način. A ne na ovaj. Zato je tu potrebno uložiti i malo truda, znate, molitvenog truda. Potrebno je uključiti se ozbiljnije u život crkve, tačnije primiti vodu ovog učenja da bi ona potekla, znate, da bi to postao i naš životni tok, da ovo učenje, znate, da teče kroz nas bešumno, isto onako kao što krv teče, znate, Krv se kroz nas kreće, ali vidite, mi ne osjećamo to. Tako i ovo učenje treba da bude naš život. I vidite što je zanimljivo. E, ta voda kad se pokrene, kad čovjek primi tu vodu, a prima u crkvi, ne izvan crkve, ona se pokrene i, što je zanimljivo, ali to je, to je jedan, kažemo, e, mistični moment. Tu ćemo stati i nadati se da će do njega doći u svima nama. E, zašto stati? Jer ako bismo dublje govorili bez opita, to onda postaje tako malo, malo naporno govoriti e, e, iz opita onima koji ga još uvijek nemaju, e, nije baš može da se naglasi da to stanje postoji, ali ipak treba imati i mjeru. U svakom slučaju treba znati da kad primamo tu vodu, odnosno kad primamo učenje naše crkve, a učenje naše crkve je učenje duha svetoga. Dakle, to učenje, braći i sestre, se po suštini razlikuje od svih učenja ovoga svijeta, ponavljamo, od svih učenja, isto onako kao što se priroda Boga razlikuje od prirode tvari i tvorevine. Zato upoređivati učenje crkve sa bilo kojim drugim učenjem nemoguće, a oni koji pokušavaju, braćo i sese, oni projavljuju veliko neznanje, vrlo veliko neznanje, ili projavljuju demonsko dejstvo u sebi. Pogledajte, danas svijet, pazite kakav odnos ima prema crkvi. Evo vidite i na ovim našim prostorima kako je to tužno, a opet i strašno i opasno. Kad se e, sporimo sa crkvom, znate, e, vidite i sami ovdje u, u, na našim prostorima, pa se sporimo sa crkvom, pa tako neke prijeve pišemo, znate, pa neke tužbe, znate, pa praktično ćemo da ratujemo. E, vidite, porediti se sa crkom to je nemoguće, znate. Ajde, makar da upoređujemo učenje, ali ne možemo ni to, mudrost, to je nemoguće. I šta onda možemo? Onda možemo kao, kao, kao psi da lajemo, da kevćemo, kako kaže naš Dimitrije za ove nove festivale. do provizvuci, do, do našeg manasi, on kaže, slušaj ih oče kako kevću, ko kerov. I zaista, Nije to sad da se osuđuje. I mi smo do juče bili u tim e, psećim kućicama, ali zaista onako kao ker u nekom ritmu i u nekoj muzici, ali neki pseći glasovi. I zaista, e, demoni, oni se pojavljuju tako kroz, kroz e, pseće glasove, tako kroz neku riku i tako. To je to. Dakle, mudrost crkve ne može da se upoređuje ni sa jednom drugom mudrošću, jer je mudrost crkve mudrost Božija. Učenje crkve ne može da se upoređuje ni sa jednim drugim učenjem, jer je učenje crkve učenje duha svetoga. I vidite, učenje crkve vi nigdje nemate, sem u crkvi. Ono se nigdje ne izučava, sem u crkvi. Naravno, postoje neki komični, tragi komični pokušaj, pa recimo imate na e, fakultetu recimo e, književnosti, recimo svjetske književnosti, pa na nekoj godini recimo studenti se dotiču svetoga Grigorija Palame, znate, i Maksima Ispovjednika. Znate, to su tragikomične situacije. Sresti se sa Palamom izvan crkve, znate, i u takvom jednom kontekstu je sprdnja, kako bi e, narod rekao. To, to je nemoguće, znate. I vidite, po tome se vidi da to nije duh crkve. Da bi ti došao do palame u crkvi, znate, pa ti treba da prođeš e, e, nekoliko godina i to dobro da utvrdiš da bi mogao da primiš učenje palami, da se zanimaš e, njegovim bogoslovljem. A ovdje vidite na jednom univerzitetu, tako Palama, i to baš Palama i Maksim ispovjednik. Tu se vidi da taj duh praktično ne razumije crkvu, e, vidi se po promašajima. A učenje crkve, ono, braćo i sestre, daje se samo u okvirima crkve, jer to učenje je voda i ona može da teče samo ovim koritom, ovim kanalima. Zato je mnogo važno, ukoliko hoćete, ukoliko ste žedni i ukoliko hoćete da pijete, nemojte tu vodu tražiti izvan crkve, nećete je naći. Nemojte tražiti da vas e, crkvi privode e, knjige koje ne, ne izlaze iz crkve, znate. Nemojte od crkvi ni slušati, znate, niti razgovarati sa onima koji ne pripadaju crkvi. To je sve polje tame, braće i sestre o crkvi možemo da govorimo i tu vodu, živu vodu pobožnosti da primamo samo u njenom svetotajinskom liturgijskom prostoru. Izvan nikako. I kroz učenje crkve, prije svega učenje gospodnje, učenje svetih apostola i svetih otaca, tačnije kroz sveto predanje. Sve to predanje, braći i sestre, ono je nama, nažalost, nepoznato. A to je ta živa voda. Ukoliko je primimo u crkvi, doći će do te promjene i u nama će od e, primanja, pijenja te vode koju pijemo od, od, od Hrista, odazivajući se na njegov poziv, i pristupajući njemu njeg, po njegovom blagoslovu, jer to uopšte nije lako, braćo i sest. I to je veliki dar. Priđite meni, svi koji ste žedni, znate, to je blagoslov. Znate. Priđite nepristupno. Pazite, nepristupni Bog kaže, priđite, pristupite. Pa na svetim liturgijama, znate, ono uobičajeno, naše, sa strahom Božijim vjerom i ljubavlju pristupite. Znate kakav je to trenutak, braći i sestri? Nego, nažalost, i mi u oltaru i vi izvan oltara, znate, nismo na tom liturgijskom nivou, znate, nismo pripremani za liturgiju. Ali pristupiti nepristupno, znate, to je veliki dar, veliki trenutak. Biti u prostoru, znate, gdje prebiva nepristupni Bog. Znate. Ako kroz tajno ovaproćenje i veliko snishođenje da nam napravi tako udoban, tako pristupačan ambijent, to je veliki dar. Tražiti još nešto pored toga, to je projava najstrašnijeg ludila. I to možda priđeš, da ga okusiš, da ga, da ga, da ga primiš, da ga, da ga piješ, da ga piješ i da ga jedeš. Do tajnog opoćenja to je bilo nemoguće, braći i sest. I izvan crkve je i dalje nemoguće. Znate, tako kad nas poziva da priđemo i da pijemo, mi pijući tu vodu e, u sebi, a Božim blagoslovom, imamo otvorene istočnike. Iz nas kreću vode. I pazite, mi više ne možemo da ožednjamo. Otvorio se izvor vode žive i teče u život vječni. Imamo unutrašnje napajanje. Pazite, imate Mariju Egipćanku, koja je samo jedan od bezbrojnih primjera istina izuzetna. 50 godina u pustinji, braćo i sestre, bez iđe ikoga, ni, ni guštera, ni zmiju da vidi pa da se utješi malo nekim oblikom života, nego sama Pazite, sama i pustinja oko nje. Sve do pojave prepodobnog Zosime. A da li je bila sama? ni U njoj se već otvorio, ona je primila vodu živu. Ona je došla i to onako ožednjala od, od, od, od, od vreline strasti. A ona je, vi znate, njeno žitije živjela zaista u u, u pohote. Njena duša je sva bila ispucala, znate, od žeđi. I kad je primila vodu života, vodu živu, znate, e, u, u tajni pokajanja i u tajni pričašća, u njoj se otvorio, znate, istočnik, izvor i krenule su vode da teku u život vječni. 50 godina, vidite, e, ta voda nije presušila I ne samo što nije prisušila, nego je ona tim tokom nošena već ušla u carstvo nebesko. Prepodobni Zosima, e, ako se sjećate žitija, znate, on je, on je mogao sa koljena da, da ustanu, znate. Bio obliven suzama, gledajući nju onako ispošćenu i nagu, znate. Istinu, odjevenu njegovom rasom, ali ima ogromno poštovanje prema njoj. Zašto? Zato što je ona već prepadala budućem vijeku. Znate. Nju su te vode znate, već uveli u prostor Carstva nebesko. Istina, e, nit tijela je još uvijek držala za ovaj život, ali ona je svojim duhom već pripadala budućem vijeku. Pritom, možete zamisliti, znava je i sveto pismo. Pa je pita Zosima, kad je čuo da citira, on kaže, prepodobna kaže, mati, reci mi, otkud tebi to kažeš da nisi ni pismena, niti učena. A to je, znate, ta voda blagočastija, krenuo iz nje, to su te tajne bogopoznanja koje mi imamo u sebi. Duh Sveti je naučio. Pa je znao i da je, da je u svešteničkom činu. Sve je znao, znate. To su ti izvori e, poznanja koji dolaze od Duha Svetoga. Tako i mi, braćo i sestre, da vjerujemo, čvrsto da vjerujemo, da je crkva prepuna te vode, znate. A ta voda je simbol blagodati Duha svetoga. I dok sin sedi sa desne strane oca, i otac i sin prisutni su u crkvi djelovanjem Duha Svetoga, koji je jedne suštine sa ocem i Sinom. Znate ono, ono naše? Jedna suština. Tri ipostasi, tri lica, ali jedna suština. Dakle, ako je Duh Sveti sa nama, ako nas On uči, vodi, onda su sa nama i Otac i Sin. To je mnogo važno da znamo, a Duh Sveti, vaistinu, jeste sa nama. I vodi nas, pazite, nepogrešivo nas vodi na istočnike, svetotajinske istočnike. A svetotajinski istočnik crkve je sveta liturgija, znate. Naravno, i ostale svete tajne, ali sve vrhune u tajni Da pričašće. Tu se mi sjedinjujemo, tu se mi hranimo, e, tu projavljujemo naše jedinstvo sa gospodom Isusom Hristom. To je e, najprirodnije, znate, da se hranimo, da primamo njega znate, i da u njemu imamo život. I na kraju da iskoristimo priliku da vam E, pročitamo, to jest da okusimo od te vode žive, vode blagočašća, vode te naj, najzdravije i jedine pobožnosti iz korita e, svetoga Jovana Zlatoustog. A iz njega, braćo i sese, zaista su potekle vode koje su napojile mnoge duše i u mnogim dušama, vidite kako je to tajna crkve i tajna učenja naše crkve, dotaknete učenje i već otvara nove izvore. Od svetog Jovana se, znate koliko je tu učenika poteklo? Mnogo učenika. Recimo, jedan Marko podvižnik, uzmimo samo njega, čudesna ličnost i vrhunski učitelj crkve. E, on je, recimo, bio učenik svetog Jovana Zlatoustog i mnogi drugi. Njegovo učenje, Jovan Kasijan, recimo, pazite, to su nam sve duhovna djeca svetog Jovana Zlatoustog. Voda koja je u njega ušla od, od njegovih učitelja, a njegovi učitelji primili od svetih apostola, a apostoli od gospoda Isusa Hrista, je tako, e, duhom svetim koji od oca ishodi, krenuli u svijet i šta se desilo? Otvarali su izvor. Evo apostol Marko prije neki dan. Anija, obućar, možete zamisliti, obućar, aleksandrijski, prslo mu je sandala, dao njemu, to je bio promisao Boži, probode se šilom, zatvori ranu i uvede ga u tajnu pobožnosti, otvori izvor u njemu i posade episkop. Zamislite, obućar, drugi episkop aleksandrijski, naslednik svetog apostola Marka. Pazite, tajna duha svetog, tog obućara, mogli smo da provedemo kroz sve moguće univerzitete, ništa se ne bi desilo, je tako? Namučili bi ga malo teo, vamo teo, namo i... Međutim, sila duha svetoga preko apostola Marka, tače ga, znate, mu dušu i otvori izvor. I postade, pazite, episkop. A znate što je tada bio episkop? Danas bi možda i mogao da bude. Danas postoje, da kažemo, mnoge neke, da kažemo, konformnosti za taj čin, ali tada biti episkop u Aleksandri Božačkoj, prepunoj magije i onog onog velikog egipatskog ludila i bjesnila, znate, idolopokloničkog, to nije bilo, znate, tako lako. Ovo je da bude zaista e, čovjek duha svetoga da bi nosio e, taj čin. Ali ovo sve govorimo kakva je sila crkve i sila istinskog, dakle, apostolskog učenja. Vidite kako, kako može da izazove promjene. Može i danas da ih izazove, ukoliko se mi sretnemo sa tim učenjem. A sveti Jovan Zlatus je zaista postao veliki rezervoar, nepresušni rezervoar. I ne samo što je on učio dok je bio, da kažemo, živi, dejstvujući u tom smislu, nego i poslije smrti njegovo sveto učenje do dana današnjeg napaja. Nažalost, sveti Jovan Zlatus se malo čita, znate. Ima razlog tome jer to je čovjek e, duhovnih visina, i u ovom vremenu gmizavaca potpuno je negdje zaočekivati da će malo ko da se vine iznad one, da kažemo, crkvene periodike. Pročitaj malo fotografije, naslovi, ako ima neki pobožni roman i neka tako ljubavna pjesma u duhu pravoslavlja i to je to. Do zlatostog malo ko da stiže. Ali tamo, braćo i sest, to je čist prostor to je vedrina bez oblačka, to je sama kristalna voda e, duha svetoga. I imamo ovdje e, jednu čašu, što kažu da nas zdravimo u ovom prazniku prepogovljenja, njegovim riječima iz, da kažemo, njegovog korita, a voda je zna se voda duha svetoga koja je kroz njega potekla i evo slava Bogu teče i do ovih naših dana i teći će tako do kraja vijeka jer ona teče i uvire u život vječni. E, ta voda, braćo i sestre, ona ne može da presuši i nju vrelina vremena uopšte ne može da ugrozi, znate. Ona teče i kroz pustinju ovoga svijeta, znate. Je, zašto teče? Zato što njeni izvori nisu od ovoga svijeta, nego, Zorane, odako izvire ta voda? Ne iz duha svetog. Od oca. A duhom svetim teče. Ali teče, možda samo da jedan komentar. Što se uriješio je rejno? Ko? Boga i onda pogriješi. Ko? Ko? Evo, ovo mi kad pijete, kad, kad miješate, kad miješate piće, kad miješate piće. To je klasična da ona, ona, ona, ona, ona, ona, šank, ona šank varijanta. To je, a naš Zoki je inače poznat, po tome voli te koktele, tako voli, voli da miješa. Ali dobro, dobro, on je naš. Otrijeznit ćemo mi njega. E ovako, da čujemo e, kako sveti duh kroz svetoga Jovana govori u ime Sina Očevog, dakle u ime Isusa Hrista. Obratite pažnju. Ja sam ti otac, obraća se direktno svakom od nas, i lično. Marija, mirna budi. Ja sam ti otac, ja sam ti brat, ja sam ti ženik, i kuća sam ti, i hrana, i košulja. Ja sam ti korijen, ja sam ti temelj, sve što poželiš, ja sam. Ni za čim više potrebe nemaš. Ja ću ti služiti, jer sam došao da služim, a ne da mi služi. Ja sam ti i prijatelj, i dio tijela i glava, i brat sam ti, i sestra, i mati. Sve sam ti ja. Samo me najbližom svojtom smatraj. Postadoh siromah zarad tebe i izgnanik zarad tebe. Na krstu sam raspet zarad tebe, pogreben u grob zarad tebe na nebesima na tvoju korist obraćam se Otcu, na zemlji kod tebe očev sam zastupnik, jer ti si meni sve, i brat, i naslednik, i prijatelj, i dio si meni. Šta bi više od toga poželjeti mogao. Ovim pitanjem, braćo i sestre, Gospod provjerava naš odnos prema njemu, tačnije naš liturgijski doživaj. Ako ga imamo, onda mi ništa više ne želimo. On je kraj naših želja. U njemu su sve one ostvarene, I mi već u vremenu, radujući se tom ostvarenju, hitamo i čeznemo ka vječnosti iz jednog razloga, kako nam i liturgija otkriva, da bi se u njoj, ajmo sveštenik, da bi se u njoj još prisnije, još prisnije pričešćivali i sjedinili sa njim u nevečernjem danu carstva Tvoga. Eto, braći i sestre, to vam je crkva, to je ono što nam ona nudi. To i izaberimo, tim vodama napajemo našu dušu i onda ova ponuda mrtvih voda i ovog miješanog pića, neće nam nauditi naprotiv njen smrad i njeno porijeklo postaće odbojni i odvratni našem duhu koji se već navikao i nasvadio živom vodom žive pobožnosti duha svetog, koji od oca ishodi, a kroz sina nam se dade i daje. Amin Bože daj. Ako bi neko nešto kratko htio da doda, izvolite. Mada smo evo, već 10 sati. Dobro, ako nema onda vidimo se na bdeniju za svetog oca našeg Vasilija Ostroškog tako, kroz koga su nam te vode i tekako potekle i napajaju ove krajeve vjekovima i napajaće ih bez obzira na sve ove mrtve ponude do kraja svijeta i vijeka. Ostrog je svetinja koja pripada carstvu nebeskom i vode koje kroz nju teku jesu vode vječnog života i teći će kroz vrijeme ka vječnosti i napajati sve one koji su vječnog života i željni i žedni. Dobro, hvala na pažnju. Angel, blagodatnje, čista je